Eta eta hemen txegira, teknologia berrietan, berritasun, harri garri bat, hasteko. Uste dut azken iPhoneak aurkeztu zituztelarik hain zinamendu gisa ziotela, zure mugikora desblogatzen ahal zenuela, zure aurpegia erakutsi zure telefonoari. Ba horrein ba aurpegi ezagutzaren teknologiak zure seksualitatea aurkitzen ahal luke. Mm kasu, ikerketa batzuek erakutsi dute bere isteko gai zirela homoseksualak eta heteroseksualak. Eta hori, itxuran soilik oinagituta orain arte Stanford Unibertsitateko ikertzailek jakinarazi dute algoritmo bat sortu dutela izteko pertsona gehi eta heterosexualak argazkiak erabilita sustatu puntu eusen beraz hau irakurrita. Eh? Dena aurpegi ezagutzaren teknologian oinarriturik. Teknologia horrek eskaneatu egiten du pertsona baten aurpegia eta bertan biltzen ditu ezagari bereziak adibidez, ze distentzia baden begietatik belarrietara importantea da hori. Eta sortzen du horpegiaren mapa geometriko bat, eta konparatzen ditu datu horiek milaka pertsonen datu base batekin. Stanfordeko ikertzaileak diote algoritmoak kasmatzen dura gizonen kasuan euneko larogeian, emaztekin euneko irurogeita mekan sustatzen. Sustatun agertzen denez, Nick Rule, psikologia erakaslea da, Torontoko Unibertsitatean, Kanadan, eta eh, bere iritziz git, gizon heterosexualek aurpegi nasaiagoak dituzte, testosterona maila azkarragoa dutelako. Eta, hortarako ere, nera bezaroan ezurak azten ari direnean aurpegiak, beraz, nasaiagoak bihurtzen zaizkie ba, ditut zailtasunak sinesteko olako, olako zait, fake bat ote den harinaiz eh, ala ere, nire buruari galdetzen, ez dutu lehertzen. Nik nahiago dut, behi gazna, ardi gazna baino. Bon, nire horpegian ikusten da hori, ez Berdin egia, egia, nutela jaten berdin egunero jaten badut ikusiko da horpegian, mea mo. Eh. Bestenaz, Patuko dugu gara ere, bihitzaz gazte zulo aldizkariak oroitarazten baitauku, ere egun guzian zehar gaur San Valentin eguna dela, bai, bikoterik gabe bizi direne, oroitarazten diena, ze ongi bizi diren bakarrik, txokolatea oparirik egin beharrik ez, berriz ere egu berri ez da inurun, eh? Ez te aski buru hauste mundu untan olako egun inutil bat gehitzeko ere, nik pertsonalki txokolatak egunero onartzen ditut, hola, mesu bat potatzen dut, mikro honen bidez. Gaztezulok lehiaketa bat abietu du sare sozialetan Euskal Maitasun abesti onena zein den hautatzeko erronka. Domaia da deus originalik, ala, kentzazpiren ilargia, esian taldearen izar, berritxarraken ireila, ito izen lauteilatu, edo nola ez, latzen taldearen lastana zurekin pentsatzeako dola irakiten dit, eta bar, maitasuna sendida segidan, eta behar badan maitasun kontuetan gareno, bideo batek irriarazin hau egun, uh, azkenean amodio aitormen ederena gaur ikusi dutana, eta initzek ikusiko dutena, zinedin zidanentzat eh, bere sale baten oiua. Zizou Wallah, je t'aime Je t'aime, Zizou Wallah, je t'aime Je t'aime, Zizou Wallah Esta ah, Ez da katxe maiten ala. Zidanentzat eh, amodio aitormena gaurko soinua eta bideoa ere balio du irringarria da. Bere aurpegia ikuste hostu eta hiturik hartu dura mezu hau. Hala ere, maitasun kantuetan kantu hau ere agertu da, naia dentzen naia kantua, zakitza hau zen duzuen, bideoklipak behintzat balio du, uh, olako giro misteriotsu batean, sartzen gaitu Musika horrekin. besteak begiratu Hemen dago, bertan dago, behar duzuna Kaixo mutil, nina ja naiz Zure atzetik handa Biletetik kantua simpleki ninai zure naia eta kantaria naia den zulertu duzue. Hemen da Euskal Musikan kantu ederrenetariko bat eta bideoklipa ere. Nahi bauzue joan klik egitea eta bere kantuak ere ikustera beste sorkuntzainitz baititu. Markoren gana joan engira laster bere tailegera baina lehenik entzularen iritzian Agustin egota bere zuri. Ekonomilari, politikari, langile arduradunak ados dira langabezia dela gizartearen gaitz nagusia, gizartearen minbizia gaitz anitzen iturria. Alta zenbaitzuen arabera, denak egin izan dira gaitza sendatzeko, mitean presidentak jalazion. Horretzidezte, gaur, goi urteak betetzen dituen oita amabost lanastearen legea, erabakia izan zelarik, zer oiu, kritika eta zinkuri ziren nagusien ala eskoindar politikarien ahotan. Ekonomia peko errekaratzeko iriskuan, alferkeria nagusitzen. Hiz batez, gaiz guzien iturri. Zer, isirisila umilumila eta jarraikian langilek lan egin behar dutelarik nagusien onurarako lanagutitu. Alta ez dira gauzak agas horrela. Ez da jakin aski jakina alemariaren kasua. Alemania, adituen agotan, ekonomi osasuntzu senduaren eredugarrizat daukatena. Mila eta lauaz geroz, metalgintzako langile gehienek oita amabostoreneko lanastea egiten dute. Ez da gaukua beraz, mila behatzen eta lauaz geroz, langabezia arrasguti, esportazioak goren-gorenean, soldatak frantzia maino gorago, eta enpresetan etekinak burustan naiz langilen bano gehiago, akziodunen sakederako. Eta bizkiztartean, auto eta tresneria beti eta gehio saltzen dute alemaniarek esportazioak ez direzekulan hoinaundiak handiak izan. Kompetitibitatea ekonomilarien hitz sakratua ez da beraz lan astearen luzetasunari lotua ez soldatari ere. Gaur Ige Metal sindikatak beste grebaren ondorioz, hoita sortzi horreneko lan astea hau, nahi duten haren Soldataren aldetik kompensazioarekin biztan dena, hoita sortzi horreneko lan pentsa. Arrazoina, langileak ez direlako bakarrik laneko sortuak, beren bizitza personalare ere badutelako. Mogimendu berak sodaten euneko laua emendatzea ardietsi du. Baina entzuten ote duzue horren berri, erabidetan, nasaiki mintzo diren adituen ahoan, alta gaia importanta da, jakina langileak interesatzen ditu, nagusiak eta beren adiskideak askoz gutiago. Telebista putz, utz, hutz, hitz, iratzia pitz, hitz, itz eta putz. Hortxe da beraz, Markoren etxean, etxe intzinean, euria, aldo, egon, hortu ziste berdin. Eta leheratu behar, zena zola egurrez da. Eta beraz, bere baratzetik pasatzen dira. Eta beratze puntan, puntaren puntan, etxetiki bat. Bere eta hile badargia. gira. Bye! Atxalde hon, Marko? Atxalde hon? Zure taile rehangi berriz? Bai? Bai. Eta musika lasai batekin? Bo, usai amesala, e? Eh? Piskat lasaiak zion? Eh? Bai, eta asko baititut nik eh, trans eh, edo eh, munduko uh, munduko asketak. Eta hor, daitzen da Paris, Istanbul, Shanghai, eta den bezala, uste dut pianista dela Parisekoa, Istanbulekoa berak du uh, tamburina edo, eta Shanghaiekoak berak erabiltzen du ongo gitara, gitarra. zu? musika ona da gure gaurko gaiaren zat. Bai, me segurazki eh, <laughs> ez dute ber, ber musika entzunen, ha? Eh? Ez, ez, ez. Bo gaur, eh, inintzen berba ontsa izango zela, ipadezagun gure urteroko gaia, bai honako, festetako, afisa. Bai. Super, hau da, duzu, eta egan bezala, uh, eh, afitsa urtero hautatzen dute berri bat, urtero eta bat egiten dute hautatzeko, eta uh, be momentu untan ikusgai dira afitsak, bozkatzen alda, bai honako uh, eh, Euskal Museoan gira neski, ez Eta badira bost. Beraz, aipatuko ditugu bostak. So egin ditu zain zinetik edo? Bai pixkat, bai pixkat. Alor, lehen bizikoa uh, marazki bat eta horretzen zait uh, uh, ironiako pesetako irabili izan zen uh, ez da grafismoa, me euh, intenzion de, de koa zapiak eiten du eiten du euh, zezen bat. Eh? Mestakit ah, nola no duberdiak dena xambule, dena lehartu duen, saldu du uh, Leon erregea uh, errekoetxeari, ah. ez du berak euh, segitu legeak uh, bakizu rafitxagiteko behartuzu elementu batzuk eman, eta hori. Ah ez nintzen hortaz. Bai, bai, bai.

sinplea da, me, baiunako pestak ez dira bakarik zezenak. Bida du maia, nik niri gerran ideia gustatzen zaut, simple hori eta bainan du da bakrik zezen bat badela. Bai, bai. Eta beti bezala, baiolako pestak, tikiak eta hori, fet de baion, beti fet de baion, eta ea noiz Uh egiazki uh, bi afisa bat. Hor elementuak ez da baiolako pestakoak. Errebiza alduzu, uh, eh, zakit uh, eh, lardetxetako edo zoin uh, Bai, edo egiteko. Bai, bai. Gero badugu Claude Davassanz eta jaz berak egin zuen uh, dinamiko bat eta izigarri interesgarria. Ah, bai. Horten berriz, berriz uh, azken uh, bost afitxetan da beti polita, animatua. Baituzu, bikote bat da, gizon bat emazte bat, trompeta bat bada, dantzanari dira, zezen bat hor gibilean gordeturik, bai honako katedrala, bon. ba, bada dinamika edar bat, eta beti pentsatzu behar da marazki hori, suporte desberdinetan atarantuko da. Edaluntzietan, bai. kabisetan, eta hori dena. Eta olako bat balen da, nik hartuko nuke, bai... Eh, Koloretsua da? Bai. bai. honako pestak idatzea tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, zazpian. Bai, gero eta tipiago. Eta eh. mm. ez zaile ikusten, hor adibidez, hor gladiz ez not. Maten du pixkat eh, saez uh, uh, marazki estiloa, bakizu lehen biziko afitxak ziren ah. saezenak, ah. estilo, estilo simetrikoak. Mm Berak erabili du hau, uh, maten du lau buru bat. Hein? Bai laburuan bada zezen bat, mutiko bat, neska bat dela, eta hemen ez dakit. Musi, uh, ba ez da, ala, bon. koloreak? Koloreak, eh, frantzesak, ala. Urdina, <laughs> ah, xuria eta gorria. <laughs> bai, bai, bai. Ez du behar ere eskualeriko eh, berde eta gori eta xuri berriz eman, bon, bada pantoneko eh, autu hainitz. Kolore hainitz. Bai, bai, bai. bai, bai. bai. justu uh, eh, frantxez Bai. Hor, eh, laugarrena perin onore. Azuten bala perin, nerango izut, eh, bimila eta emeretzean gira eta ez... Zortzian, emezutu. Ba- <laughs> Nire bai trombatzen ez. Perin gira bimila eta emezortzian eta ez... Uh, Mila, behiratzi dugun eta ogoian. Mhm. Hala, piskat eta eta zar. Ni esmen dut, bai. bai. Zena pixkat haur estilua Bai, eta hai, justu behar ba, izaten aldila bi afix bat uh, aurrendako eta bestea uh, eldunako, zenta, bai, honako pestak ere estila bakarrik gauetan uh, mos, galdi hori. Ongi pasten da eta dena pasten da uh, zehar, eta egunen zehar, baitu zahar gazte eta hori. Hau da zailena, afitz honetan agarraztea eh, baiudenko pestak ez dira bakarek eh, gauetan. Mm -hmm. Eta ez bakarrik egunetan ere. Hortako Claude Davanzena eh, ematen du alitasun ala, gainera kolorea egunekoa da, ez da gau, gau egora. Eta eten dute alaiturik, segitzen balin badugu, flora, eta, ah bai, aurten, zakitzen ba neska diren, me hainitz. Horror lehena bigaren, elugarena Gladys, Perrin laugarena, eta horren Flora bost ah, bai. Lau dira bosten gain bai, bai, bai. bai Ia zoinek irabaziko duen. Uh, gizunaren zat duzu, ez? Ez dut gizunaren zat bostkatzen, haizik eta uh, äh, uh, äh, marazkiaren arabera. Bo, orduan, bost dugu hor, Flora gulierena, zer diosuntaz? Deskribatu <laughs> Gugira Santradaiseko plasan, zeta askotan orbaita baita zezena, zezen lasarketa edo. Ba, eh, ba, ba, behitikiak jende artean, badira musikariak anzinean, eta hemen duzu eh, be, zezenekin edo uh, jolasten duten... Bai. Ziganteak, badira bai. Leon Erregea. Leon eta fandango bat uh, eten duten duen talde bat, ere. Bai. Baina nik asematen dut errobotak, piskat. Bai. Errobot. Grafikoki ez da polita, bai, eh? Ez da, ez, da, ez da pesta den girua ateratzen. Bai. Naiz eta bo, kolore aski uh, bai, aligeak, uh, freskoak eta bero. Baina uh, personaliek ez dute mugimendu naturalik ez mhm. da, ez da bai. aski naturala. Euh, mugimendu naturala duen bakara da zezena. Eta dela jostige zagatik zezena beti erdian. Dela zer? Dela jostige. Ah. <laughs> zagatik zezena beti erdian. Ta, e, ikusten baituzu afisak guztiak. Benetan bada, eh? Benetan bada, obligatua da, ematea. E ah, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai, hori hori etzen, eh, dola zonbait urte. Eh, ez dakit. E-, errezetan, elementu guztiak uh, eh, afisa egiteko, ba, zen, zezen bat. Mm. Ba, nik, nik ez dakit ez dut txekulan uh, eh, txapelk, txapelketa untan parte hartu, ordan, ez dut txekulan la chart ukan edo, mm. ala. Adibidez, noiz norbaitek hartuko du Elisa zezenen adarrak egiteko eta kitio. Horrela ez duzu zezena ikusten, zaila izango da, falda da, garen bat. Uh, beti uh, alternatiboa. Urtelo, uh, txapelketa alternatiba bat. Mhm. Eta nahi nuke ikusi uh, zoin diren... Uh, Eta, zuk parte hartuko uh, Ez, nik egin nuen bat duela uh, bi orte. Uh, Aitz eta putzen Aitz eta putzen zat, eta hau zen egin barko nuke berriz. <laughs> ez, ez, ez, zaila izango da, ni... Uh, parte hartzekotan nik eh, alternatiboan uh, erabili behar diren elementu guztiak ez dira enetako uh, eh, erabili nahi duen eta marraztu nahi, nahi dituztenak. Zer uh, marraztu nahi zenukezuk? Ez dakit hori. bada zer da Bayonako besta. Mm. Eta mm. Bayonako beti hor, beti bada Bayona zentro, ed, barne. Eta nun dira polo, nun dira uh, la zup baiona ahondia da. Mm -hmm. beti katedrala ikusten da beden, zezenak, bai. bai zentroan, baina nola... Eta zagatik ez hemen, eman dute hor uh, bosgarren proposamenean, bada euh, euh, Elisa, uste dut dela hori, euh, bada erreko etxea, eta hori ez dakitza den. Bai. Ben bai, nik emango nuke, la zup, hemen. Bai. Hala, zarkatik ez? Mm -hmm. Ea, belzik baden. Bai, bai, badabat hor. Badabat, belz, belz. Fe, um, kaxik belzada. Una, hemen? Orche, bai. Ez? Mm -hmm. <laughs> Ileak, efa, ileak ez dira, ere... Uh... <laughs> bai, banana bat buru gaino. Ez gero suriak dira denak. Uh, bai, belzada dena bakara da, zezena. Ah, bai, ez dira. Ez askik, berak uh, egin zuen zezena. Ah, bai? bat bezala. Ez Me, izan zen, iz, izan zen afisa horriblena uste dut. Ah Me, denetan, eta uh, Francesco koloreak euh, erabili fet de Bayon idazteko. Nik euh, Claude Davanzen zen lana asko maite dut, hainitz, hainitz maite dut, eta bada berritasun bat. Ea, eh nor hautatuko euh, uh, duten denak irrikitan gira, ea, nor izango den, eta zein afitxa izango den. Horentxe, horentxe nik boskatzen, dabazanz entzak. entzak. klik, klik. ala egina. Ala. Bai, eta uh, txapelketa alternatiboak. Aipatuko duguna, ebe untxa marko nik uh, agurtuko zitut, beraz otziko zitut tailerrean zure pantaila hortan, jadanik bada zerbait ari zira marrasten, zure pantaila numerikoan? Mm, bai, ari naiz... Uh, Eh, godi jo bosgarren den alea bukatzen. Mm. Gelitzen zaizkit uh, bost hori alde. Bai, bost! Eta gero fini. Bukatua da? Bukatua da, bai. Azaroan ateatzeko da ez? Azaroan ateatzeko da, eta just, fin, beriziki ere uh, eh, lekoa usteko uh, uh, Clementinen ilugarren tomoa segitzeko eta ditudan beste proiektuak ere eh, mm. egiteko. Zure egutegia segiten dut hor, badira kolore belainitz, gorriak? Bai, bai, bai, bai, bai, gorriak da asko eta eh, guti amabi, eh, nahi du Clementinen ogoita zazpigarren hori aldea egin duela, egin behar nuela duela kasik ama bi egun. Mhm. Eta, ala, me, hor, laiztea datuenan hastean, burik zailan hor, inaki holgadurekin. liburua sokarat, eta hor hasiko dira uh, laister martxoan apiridan eta uh, festivalak, mm -hmm. Parisen, Lyonen, hor joaten diz haste bat, haste bat osoa, Royan, Il Doleran, eta hori? Zengi. Bai, ba. Gero, denbora guti ateleran gero, eh? Adiz, ene lana da maraztea, eh? Orain egin behar duzu. Bai. Home usten zaitu total, Marko. Mileška. I Sanput. puts. Eta markoren marazkia ere aurkitzen aldo zuesa ere sozialetan Twitteren eh, eman markok eh, bainako pestena bere bertsioa. Haur baten marazkia, ahunt, <laughs> iduriduena. Laster, eh, gure gomita amar minuturen buruan, Simon karrer izango da, kanal dudek eh, pauso berri bat emandu, tel, erri telebistatik, erri web telebistara pasatu baita ofizialki, akitania berriaren laguntza baten bati esker. Eta behortaz hitz eginen dugu, ea nola pasatu den eh, lehen, eh, ben nola pasatzen diren, lehen aste hauek eta beste bosterdiak mementu zeuskal irratietan berriak zurekin berna eta gaina. Basua zaharkitua gobernuak aldatuko du Jean-Michel Blanquer ministroak eh, basua moldatua aurkeztu du egun liseoko urte guzietan egin beharko dira kanbiamenak azterketan berean lau ikasgai litaizke idatziz bat hauzkoan eta horik kondatuko dute euneko hiruetan ogoian eta leheneko eta terminaleko lanek gero euneko berrogoian aldaketa horik 2008 bateko litaizke. Euskal Irigune Elkargoaren laguntzea hori ikusten du lan nagusi bezala Baionako suprefet berriak Hervé Jonathan Orleanetik eldu da Prefeturako idazkari nagusi zen Egun prentsari mintzatuzako Lugaldearen berezitasunetaz Euskal Preso Euskara Gai horietaz ukan naditu galdeak kasetarien ganik. Miagitzeko hiriak udako lanen foroma antolatzen du biarratxaldean, Miagitzeko herriko kasinoan, langileak hartzen dituzten ostaler, komersant eta enpresali hor egonen dira, eta gazteak horiekin mintzatzen ahalko dira, hamazazpi eta hogoita bost urte arteko gazter zuzendua da bereziki hitzordu hori. Supermerkatu alternatibo batek irautena lukea iparaldean tokiko ekoizle biologiko aski ote dira kantitatean fornitzeko. Baionako Otsokop kooperatibak ikerketa bat ere mandu ikusteko bost urtez, zorzieun familiaren zat, haragi, fruitu, baratzeki edo ahotze aski fornitzen altzutenez, lekuko ekoizleek, atera dena da, ez, mementoko, ekoizle eta kontsumitzaile saireak ez direla oraino aski sendoak. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan, atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizeko behatziak terdita. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak. esgarriak, ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Ostegun ontako kulturalea mankizunean, endaian iraganen den zoloan zen izeneko festivalen parte hartuko duen Ander Fernandez izango dugu gonbidatu, nigarazuek bere bakarkako proiektua aurkezteko. Eta sortzen den giroan ikuste dela gauza nahiko e, nostalgikoa taldi berean argitsua. Ba ostegun Ander Fernandez izango dugu kultur magazinean goizeko amaiketatik aurrera. Petzero saioa euskal ikatietan Asteuntako petzeroa Gendea mintzo da, bai. argituta duzen uzu, argituta Uste uzu, nion etxeari harrika hariko nizela Izpeiko gaineko bentiako Juan Petzero saioa oftirale eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko zorziak eta ogoietan Igandez eguerdiak aintzin Petzero Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, putz. Prentxan, uh, eh, ehm, aipagai nagusiak tenore honetan xarean, lehenik berrian, eta iparaldeko hitzan ere bergaia dute, basoa zein liceoa moldatzeko erreforma bai du Frantziako gobernuak. Lau azterketa, iruidatziz eta hauzko handi bat izango dira basoaren osaketa berria. Notaren euneko berrogoia osatuko dute, beste euneko irurogei kontrol jarraituarekin egingo da. Lizeoko sail literarioa, ekonomia soziala eta zientifikoa desagertuko dira ere. Setasunakor berrian. berrian. Beste gaietan berrian sindikatuak, elak irabaziritu ordezkari gehien azken iru urteetan. Ego aldean irureun talaro gehieta lau ordezkari irabaziritu elak 2000 malautik eta berreun talaro gehieta labek aldiz. Uh, berreun talaro gehieta galdu ditu urretek eta berro bi galdu komisiones obrerazek eta xetasunak beraz, hor berrian, erramezala. Eta sute bana, piztu da, eta santurtzin. Karantzan, san este bana baserri batek hartu duzu. Gasoil depositu bat kaltetu du suteak. Eta santurtzin aldiz, itxasontzi batean piztu da sutea. Eta osasuna ere aipagai eh, berrian, minbiziarekin iraun dutenen tasa bost eta sei pundu artean hasi araba bizkaia eta gipuzkoan. Esko jarrolaritzako osasun txailak 2000 ortetik 2000 eta arteko minbizi kasu guziak aztertu ditu. 2000 eta ama bian diagnostikoaren ondoko bost urteetan iraupen tasa uen euneko zen gizonetan eta euneko kasik irurogeiekoa emazteetan. Euneko emazteetan. Argian bestalde gazteek maitasune romantikoan sinesten segitzen dute. Hau da titulua, aktualitateari ere lotua, datu berriek, sinesmen zaharrak ekartzen dituzte beti, Granadako Unibertsitateak egindu ikerketa, eta beraz gaztean erurogeita marrak erantzun du maitasuna itxua dela, Maitasuna itxua da, laranja erdi bat baino ez da niretzako, maitasunak dena gainditzen du, hiru esaldi hoiekin ados dira inkestan parte hartutako gazten irurgoita marrak ikerketa hotxelaren amabian aurkeztu zuten, beste datuetan, neuneko amairuak, baino ez du uste zorion txu izan daitekinik bikotea ahemanik izan gabe, eta euneko larogeita seiak uste du ezin dela zorion txu izan bikote kiderik gabe. Bestalde, arrazakeria sailean hemen argian, taberna batzuek irritoei sarrera debekatzen dietela eta neurriak iragarri ditu Iruñako erriko etxeak. Irrito izateagatik, Iruñeko ostatu batzuetan sarrera debekatzen dietela salatu dute erritar batzuek eta salaketekin bat egin dute erriko etxeko talde guziek, diskriminazio eta arrazakeria bola honi aurre egiteko zigorrak, kontrol neurriak eta salaketa eta erresteko tresnak jarriko dituzte daude martxan. Eta Espainiako militarrak irunean militarismoa sailean, aitor peskadorek sare sozialetan zabaldu duen argazkian ikus daitekenez Espainiako militarrak irunean dabiltza gaur irudia, zehazki arrostegi iribidean ateradu peskadorek militarrak lehokaturik agertzen dira. Beste informaziorik Gabe. Kaseta puntu eusen eh, Euskaraz egindako itzartzeak ez bai da piztu du, Zalitzeko errikoetxean atzo mediabazken eh, arzen artikulua. Eta bestalde, zergatik erabaki galderari kulturatik erantzun diute gure eskudagoren solasaldian, joen hastean Bilbon. Ongizateaz egindako solasaldiak eman zion asiera, gure eskudagoren zergatik erabaki mai inguru zikloari. Gaur donostian kulturaz solastatu dira Josu Etxaburu, Mikel Irizar eta Lorea Agirre, idure eskisabel gazetari eta antropologoa moderatzaile zela. Zetan xetasunak. Media bazken aldiz bi elkarrizketa nagusiki. Filipe Txeverria lehenik, uh, hau da ofiz 64-eko burua eta be, uh, etxe bizitza sozialen garapena erreformak eh, urbiletik segitu ditu eh, momentu gako bat da iduriz HLM egiturentzat. Hori Filipe Etxeberriak dio. Eta benzan bru ere diputatuarekin elkarrizketa eta solasa eh, media bazken eta zudu aldiz titulu nagusi, Frances Davidetan nagusiki agertzen dena ere maeliz afera uh, eh, neskatzaren eh, odola aurkitu lukete nordal lelanderen autoan hau da titulua baiona sailean aldiz miarritzeko gai hau azken prestaketak Bakarrik eh, eh, Katrel Trofiren abiatzea aintzin. Hauzen, gure pretsaren itzulia mementuz, ten hori untan, xarean beraz irakurtzen aldena edabide hauetan segitzen dugu orain beste edabide batekin, gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Kanaldude erri telebistak pauso berri bat, aintzina eman du, otxailaren lehenean abiatu zuen abentura berri hori, egunero zuzenean emititzeko desafioarekin, baina beste proiektu oso bat ere gibelean gurekin, Simon Karrer, ratxalde hona. Gauero, zuzenean emititzen duzue, otxailaren lehenetik, orduan, lehenik, nola pasatzen da, orain arte? Ba, untsa basatzen da, gauzak e, e, e, uh, uh, tipi batzuk, teknikoki, konpontzena nahi gira, egin ala ikusleak ongi ikusteko aukera izaiteko, uh, bizi gira mundu berezi batean, nun teknikak uh, iduri biziki errez dela, baina beti dira gauza batzuk uh, ez direnak hain uh, errez, baina uh, aski ongi ibiltzen da momentuko. Orduan, kanaldu de telebista bat da, la web telebista bat? Eh, web telebista bada, gero dela gaur, egungo definizioa, telebistaren definizioa, nire ustez behiz ikusten nari da. Zenta garai batezten uh, eh, eh, telebistaren at, atzean zer den zen uh, zerbait ikusteko aukera zena, emek emeki izen hori pasada muble bati, zen gure sail gehienetan etxen saloinetan zen muble baten edo aparatu bati eman zai izen hori, telebista. Uh, ba, orain uh, mundu numeriko hortan uh, uh, voilà, gauzak nahazten dira. Beraz, gaur egun web telebista bat da ofizialki zenta horren matzean badira elementu juridikoak eta hori guzia. Baina gure helburua oinarrizko helburua eta funtsian betidanik azkenogo urtetan hori izan dena, dela nola baliatu eta nola lan egin, tresna batekin, jendearekin, lujalde batean bizitzen diren jendeak, eta horiek eh, egitea dokumentu batzuk, eta hori emaitea erakustea beste batzueri. Eta hortarako baliatuko ditugu, eta sirituko ditugu baliatzen. Edo zoin eh, posibilitate interneten bidez, telebista edo uainetaik uh, eh, urkaiten den uh, telebista mudu hortatik, me baita ere uh, publikoetan, zinemetan, eta hori guzia, guretako mundu hori guzia, gure telebista proiektuaren bahnean txartzen da. Mm. Telebista muble bezala edo ikusteaz baino urunago doa, beraz, uh, proiektua? Hori da, gure definizioa telebistari emaiten diogun definizioa zabalago da, prozesu osoa hartzen dukon duan. Horten, untsa prestatua zinezten, uh, eh, oraingo bizi berri honi, pausaino bat hartu zenuten ere, demora hartzeko, hausen hartzeko, eta hats berri horren eh, hartzeko. Pausa baten behar abaginuen, zenta uh, kantitate mailan, pixkat maile bat pasatzen dugu. Beraz, horrek baditu ondorioak gure antolakuntzan, uh, lantaldean, gauza teknikoa, materiala eta... Eta momentu batez, uh, ba, obligatua izan gira gelditzea egiten ginuena, uh, hori pixka bat berriz kalatzeko eta berriz martxan emaiteko. Baina gero, eguneroko lanian guretako ba, segitzen ditugu eh, bi, bideoak egiten, bilkurak egiten, antolatzen, zuzenezkoak tarena, eta pixka pausa intzin egiten nuena segitzen dugu, pixka bat beste ritmo batean, eta uh, funtsio berri, berri bat kudeatu behar dela e, eguneroko programazio hori eh, martxan mm. eman behar eta antolatu behar. Baina nik er, ez dut hori ikusten uh, aldaketa handi bat bezala uh, salbu dela pixka mail txiki baten pasatzea, beste egitmo bat, urgunago joitea, baina proiektuak segitzen du bere bidea eta garapen uh, fase bat da, Gero eta gehiago eskaintza, bat, eskaintza garbi eta kalitatezko bat izaiteko, entzule ikusle edo ez deitzen diren uh, hori guzien zat. Mhm. Beharrezkoa zen eguneroko arena? Bi gauzak urutzatu dira, hortan. Alde batetik dela eh, lege eh, guk, beraz, uh, aipatua izan da, diru laguntza beretsi bat badugu orain uh, akitania euskaldetik. Uh, laguntza hori euskuratzeko posibilitate ukaiteko behar ginen bat izan CSA erakundearekin eta hori Frantzia mailan uh, entzun ikus eh, mundua eta eta edapena kudeatzen duen eh, egitura bat da. Eta konbeino horren bada uh, behar, behar egin behar hori. Bera, behar da, egiazko hoien paperetan telebista bat izaiteko, behar da eguneroko jario bat eskaini. Mm -hmm. hoien dako aukera da diferentzia bat egiteko, dena bideo plataforma bat, YouTube plataforma bat edo ez dakit zer, eta egiazko telebista bat, beraz, obligatuak izan gira hori egiteko. Baina, denbora bedean, pasazen urtean, hasi ginen zuzenezko logika batean, eh, ostegun guzi egiten ginuen zuzenezko bat baitetik, eta zuzenezko eh, momentu horren inguruan garantzi zerbait emaiten ginuen beraz, bi alde batetik egin behar bat eta bestaletik gogo eta bat lotu dira eta beraz orain ari gira probatzen eguneroko logikan zer nahi duen eta gure gauza izanen da ba, nola egin baliatze edo eh, eh, al, al tekniko hortaik ateratzeko zerbait zentzua duena, zentzu zerbait emaitea hortaik. Uh, ez, ez da gure proiektuan betetzea eta entxatzea zerbait jario bat egitea, jendeak blokatzen duena horren aintzinean, eta egina ahala jendea eto garazi beti-beti. Gehiago gure gogoa izanen da, itzordu batzuen finkatzea, uh, eh, ekitali batzuen eh, inguruan, edo itzordu errekularak, nun, uh, eh, boa, hor martxan emaiten da, asteak guzi, zahatxean, behatxean zan, erraiten dugu, eta jendeak jakinen du, hor badela, olako dokumentu berezi bat, dokumentalen aldean, berba beste telebistetan ez den ikusten zerbait erakutsiko dugu. Eta baina ez hainbeste gehiago, zuzenezko eman aldea ostegunetan jatsaleko zazpietan, hori ere itzordu bat finkatuko da. Ba, hortigoiti, piskat, zukerraiten duzun bezala, eta hortigoiti eranen dugu, be, telebista utz, eta beste guzia pitz, eta <laughs> joan eh, beste zerbaiten ikustera, ez, ez gira hor, atxikitzeko jendea horren inguruan, mainan itzordu finko batzen, eta eta, eta zuzenezko horrek eh, hori eskaintzen du posibitate hori jendeak badaki momentu hortan begiratzen duela zerbait, beste jende batzuekin, olako komunitate zerbait badela momentu hortan gertatzen dena, interesgarria txamaitan dugu hori. Hmm. Hor, mm. atzo, adioz, oso irati sormarkari buruz, bazen reportai oso bat, lekukotasunak, eta formatu berriak landu dituzue, hor, eh, be, proiektu berri horrekin ere ez? Bala, hori da, dela, horrein eh, arte egiten ziren uh, gauza batzuk, piskate regularki, Be, baliatu dugu hori fingatzeko paisaian, eta dibidaz orpantxika maitearen inguruan, olako gai bat jatatzea, erreportai batzuen bidez, garrizketa batzuen bidez, eta hor, bada, egiazko diakitate bat, eta baita ere publikoari begirakara baten, berezi baten eskaintzeko, nahia, hori bilakatu da orain emankizun bat, hilabeteroko egitmo batean, ez sobera ere uh, usu ez egitzeko, hortan, baina, Bola, gauza batzu proposatzeko, denbora izaiteko, egiteko, eta betiko metodoarekin eh, Hala, hartuz, diendeak argi izaiteko, aukera izaiteko. Ez uh, zerbait biziki uh, muntatua, fite muntatua eta hainitzi dudi da gehiago sola saliari, leku hautsiz eta nun diendeak gogoetak eta lekua baduten eh, azalduak zaiteko. Mm. Um, Aipatu duzu pixka bat, baina hor e, kontratu bat izenpetua izan da beraz, uh, akitania berriarekin, helburu eta baliabide kontratu bat lekuko telebisten zat, um, zer egan nahi du horrek? Hor da, egia da pixkat kompleksua da, eta gu ere besartu gira masina batean, eta masina obera... Ob bon, nola, nola erran, ez dakigu, ez da, ez da betite mila adibide, eta hor da eskualde mailan, erran nahi du uh, akitania behia eskualdea, lere uh, uh, puska, lugalde puska handi bat da, eta behortan uh, politika bat martxan eman dute, nun egin orde uh, oien telebista, Gehiago begiratu dute lujaldean zer ziren, ari ziren eh, telebista mail batetara iritsi diren eh, operadoreak, eta galdetu dute, eh, igorri dute joan den urte astapenan, deialdi bat, eganez, egitik idekitzen badugu deialdi bat, eta eskaintzen badugu aukera eta alberriak, nor da interesatua eta ze proiektu horrekin. Eta beraz, gu besteak, beste hiruak bezala, guk uh, aurkeztu dugu proiektu bat, gure kalandude proiektua. Ez dugu adaptatu proiektu bat horiek zuten, eskaintzen zuten zerbaiti, dela aurkeztu diegu gure proiektua. Euskarazko telebista bat, uh, parte hartzailea, diendeekin egina, lujalde batean finkatua, eta baita ere gauza behiak, zuzenezkoak, egin, bon, mila gure proiektua aurkeztu dugu, eta hartu dute proiektu hula den bezala eta eman digute dirua gauzatzeko gure proiektua. Hori da, aski interesgiarria atseman dut eta egia da, orain ikusten dugu entzinatzen girela eta ez direla hor du eta begiratzeko zer egiten dugun. Dela, pentsatzen dute hori lagunduz eta hori azkartuz, be, osoan emaiten dela eta hori adibidez gure kasuan, Euskararen lekua telebistetan uh, eh, segurtatzen dugula, eta baita ukunago ere eh, gure lujaldearen bizia erakuz uh, eh, lehio bat bezala bilakatzen girela eskualde guziaren izenean. Mm. Eta, bon, hori aski indrezgarria da, beste egialdea initzetan ez daola egiten, mila metodo ezberniak dira, eta hor probatzen duteak akitanean, eta ikusiko ondoko urteetan nola pasatzenen, beraz, iru urteko kontratua da, guretako biziki interesgarria da zenta behola badugu uh, lan egiteko lasai. Ez gira ba, hilabete batetik bestera gogoetatu gogoetan eh, zer nundik etorriko den dirua eta dena, hor badugu parte bat finkatua dena. Eta, eta hola, ortigoiti, uh, eh, egiazki gure lanian hartzen algira. Uh, zer egin, zer eskain nigen dedin, nola lagin egin oiekin, nola joan lujaldean, nola entzun hainitz eh, hori eganen nuke dela, nola entzutea, lujaldeaz nola bizi den, eta hori hori justo animatu, eh, entzun, gauza, gogoetak uh, agerian eman, uh, abisu ezberdinak agerian, eman, ez gira hor ere zerbait jaiteko nola egin behar den edo ez, eta gehiago, ezberdinak badida, eta horiek nola agerian emaiten ditzen. Eta, bera, pario hortan zartzen gira kitanearekin, bada batzorde bat, erregularki bilduko gira, bi edo izu iru beste telebistekin. Eta hor, interesgarria dena, dela, main bat, berdin, main baten inguruan girela, Franz Joa kate bat bezala, kitanea mailako kate bat, TV7, bordalean hain emplatatua dena, main orain nahi duen handitu. Eta ok tele, ok zitandarrez ari den, gu bezalako web telebista bat, eta aktore ezberdinak, gogo eta ezberdinak, proiektu ezberdinak, baina main berdinan uh, eh, jarrita, interesgarria da, di hortik ateratzen diren gogoetak eta interesgarria dita. Mm, baina, eh, aipatzen erik, uh, eh, elburu eta baliabide kontratu bat akitania berriarekin, badira bete beharrak gilean ere? Badira... Bai, hor, lotua da diru laguntza, hor, uh, gauzatzeko momentuan, proiektua orkestu eta gero lotu dute. nahi du proiektu hortan, gu, lagunduko ditugu hainbat emankizuna. Dibidez hor jatzo emankizuna begiratu baduzue oso jatiren inguruan, arian emankizun hori sartzen dugu kontratu hortan. Arian guziak izanen dira lagunduak. Beraz, diru mailan gu badugu aurrekontu bat emankizun horiek egiteko, eta emankiz, eh, aurrekontu hortan akitainak pagatzen du hainbeste. Baina eh, hori da guk finkatzen dugun eh, araudi bat. Ez dute eh, horiek uh, erabaki eta erran behar duzue olako edo olako emankizun bat egin. Mhm. Berdin erran dugu begu gure uh, proiektuan nahi ditugu uh, kirol partida batzuk eman eta erakutsi zuzenean eta eta beraz hori uh, eginen da. Eta hor ere, akitainak errandu, hor ados, hori adidez, parte hartuko dugu, horren fresetan parte hartuko dugu. Eta zuek logoa emaiten duzue eta gero dela hor adostu dugu hainbat zerrenda bat, eta beraz zerrenda hortan guk erakusten dugu eh, programa horiek finantzatuak direla partez uh, handik. Hori da argitzen du ere publikoaren zat, etako argitzen du ere ez dela telebista osoa den bezala, janen du askatasun leku bat dugu ere, bestaletik, bestaletik, da diruai ukan dugu, eta beraz logikatzen maiten dugu, gu argiki erraitea, diru hori zertarako baliatu izan dut. Mm. Eta berdin ber, bukatzeko, kanaldu deren uh, eh, dokumentalak, erreportaiak, uh, France, uh, France 3 kate baten ikusten alko liteizke, ere? Bada hor, uh, main inguru hori izan dela, aipatu dut, eta hori badila olako gauza batzuk, egoiten da hori aukera batzuk dira, ez direna hono ahas finkatuak, guretako interesgarri atxemaiten dugu eh, dokumentu batzuk uh, zabala, eh, zabalago edo zabaltzea regimu handiago batean, eta horretarako bali madaz jodezalako telebista batean izatea. Gero momentu batez, dela ere izanen da hori, bezer den kostua hori egiteko, eta eta ja, parte hartzen duten, edo, bon, dira, ahemanetan gira, baina ez da, deus finkatuan momentuko, baina segituko dugu pista hauetan. Mm. Baina... Emaiten badu ikusgai gehiago, ez da behartua, ez da deus idatzia, ez da behartua, ez da eh, hori finkatua. Baina balitaike proiektua ideia? Bai, izan da galdera, Franzoatik izan da, Franzoa bada proiektu berri bat eta maiten dute hor, eginen dute deitzen de, de, TV, beraz airailan hasiko den telebista bat, boxetan eta ikusten aldena, uh, eh, de etik eh, frigo box edo... La, Ezekit, fran, orange ekoa, SFR ekoa, voilà, boxeta, alden uh, telebista bat izan den da. Eta hortan, bon, bete behar dute, eta nahi dute bete hanbait gauzekin, eta hasi dira ipatzen gurekin, eh, bon, gu, hemen egiten ditugun emankizun batzuk, nola, emaiten altziden hortan, bai edo ez, eta, eta gira hortan, mintzaten ez da deus finkatua, eta gira ikusten. Gara, ba, aukera ukera izanen da, gure, gu ere ikusiko dugu, zer eh, interesa ikusten dugun hortan. Edo. Bon, ebe, untxar den berdin bukatzeko bihar gauean, zer ikusten alko da edo nun izango ziste zuzenean? Eh, bihar zuzenean, uh, zuzenean zure esku, da la lokal zuten daian den kolektibo bat, uh, sortzaile kolektibo bat, zure esku hori da proiektua, horiek dute mankizuna prestatzen eta antolatzen, eta gure ekipa ara jonen da, zazpietan handik zuzenean izanen dira. Simun, karer gurekin, milesker... Ni eskertu eri, azte arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Iso! Iso! Iso! Ostegunean iso emankizunean, hilabeteak ezitugula entzun eta iso emankizun autatute beren berrian emaiteko begiz taleko kideak. Iso! gure gomita izanen dira beren jok folka aipatzeko. Ostegunean, iso eman kizunean, ahatzeko bederatzitan. Iso. taldea bia riso emankizunean gaueko behatzietan matinekin zuzenean. Eta generiko edo agurtzen zaituztet gaurkoan eta bihar itzorduen emaiten, bostak eta seiak artean eta oste gure izanki Fred Berroet gurekin izango da Bia Javier Muguruzaren diskoan entzunaraziko dauku Maia Muruaga ere gurekin izango da intxegor eta beste gauza hainitz seiak euskal iratietan, zanuntza!